اینها مسجد حرام را مسجد آباد کردن تازه با اینا چطور بجنگی اینا مسجد دارن مسجد حرام آباد کردن الله سبحانه و تعالی فرمود وقتی خود شاهد به کفرن تعمیر مسجد چه فایدی دارد ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله اصلا مناسب نیست برای مشرکین که مساجد الهی را اینها آباد کنند که آنها توانایی آبادی را ندارن با در حالی که خودشان شاهدی میدهند به کفر نفس خیش شاهدین علا انفسهم بالکفر خودشان گواهی میدهند که کافرن به اظهارهم ما یدل علیهم و لم یکونوا نحن کفار ظاهر میکنن آن چیزهایی را که بر دلالت دارد به کفر آنها اگرچه با زبان هم نمیگن که ما کافریم اولئک حبطت اعمالهم اینها با موجودگی کفر و شرک مسجد تعمیر کنند هر کاری که انجام بدن حبتت بود تمام آمال خیلی آنها بربادت به بسبب شرک آنها کفر آنها و فی نار هم خالدون مال جهنم هم شما گرفتید که اینها مسجد دارند و خانقاه دارند و علیه بله دارند اینها مال جهنم هم همیشه میمانند مساجد را آباد میکنند کسی که ایمان دارد به خدا و روز آخرت خامیر حقیقی مسجد عبادت مسجد است عبادت خالصانه مسجد است نه عبادت توغم و همراه با شرک انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة و الزكاة تعمیر بکنه مساجد الهی را کسانی که ایمان به الله دارند و روز آخرت دارند و اقامه نماز میکنند عبادت بدنی و پرداخت زکات میکنند این عبادت مالی این اینها مساجد را واقعا میتونن آباد کنن نه آنهایی که تا گلو به شرک مشغولن شرک آنها را اشغال کرده ولم یخش الا الله آنها مساجد را تعمیر میکنند که خوفی ندارن جز خدا از کسی دیگر قیل کانو یخشون الاسنام یرجونه فارید نفی تلک الخشیه عنهم تفسیر رولمانی میگه کفار از بتها میترسیدن امید رحمت آنها را داشتن اراده کرده شد نفی این خشیت از آنها ولم يخش الا الله فعصا اولئك ان يكونوا من المهتدين امید است که اینها باشند از راه یافتگان اجعلتم شقایت الحاد و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر آیا آية ای کفار افتخار داشته که ما مسجد الحرام را تعمیر میکنیم و شقایت آب آبدهی حاجی ها را ما در خدمت خدمت می میکنیم اللہ تعالی و در برابر پیغمبر علیہ السلام افتخار دی این عمل ها اللہ تعالی میگه این عمل امارت مسجد حرام و سقایت الحاج بدون ایمان رایگان هست لہذا قبل از سقایت کلمه عمل را مقدر کنید تا مانا و خب بعد از کمن عمل را هم مقدر کنید مانا درست میشه آیا شما عمل آب دادن حاجی ها را سقایه من آب دادن عمل آب دادن حاجی ها را و عمل امارت مسجد حرام را آبادانی مسجد حرام را مثل عمل اون کسی قرار می دهی که ایمان به الله دارد روز آخرت و جهاد میکند در راه خدا عمل شما سقایت الحاد و امارت مسجد حرام بدون ایمان بالله و بدون ایمان به آخرت برباد است هر چقدر شما سقایت الحاج کنید و امارت مسجد حرام بکنید چون ایمان به الله ندارید و ایمان به آخرت ندارید از این عمل شما برباده هرگز مثل عمل من آمن بالله و یوم الاخر و جهاد در راه خدا می با عمل او مصابی نمیشن لا يستبون عند الله هرگز برابر نیستن نزد الله هر وقت عمل برابر نیستن عامل هم برابر نیستن والله لا یهد القوم الظالمین الله تعالی به مقصد نمی رساند قوم های ظالم را قوم های متمرد و سرکش را الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آنهایی که ایمان دارند و جهاد میکنند در راه خدا هجرت کردن در راه خدا و جهاد میکنن در راه خدا با مال و جان خود آدم و درجتن اند الله بزرگترین درجه را نزد خدا اینها دارند که با ایمان هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان میکنن آدم و درجتن اند الله و که هم الفائزون راه هستن رسیداران ابدی که صحابان انتقاب على وجه اتم در خلفای راشدین و در مهاجرین و انصار بودند خصوصا مهاجرین آنها که ایمان آوردن در کجا ایمان آوردن در مکه که آتش بود ایمان و هجرت کردن با آنهایی که با پیغمبر همراه هجرت کردن و جهاد کردن در راه خدا با مال و جان آدم و درجتن اند الله از غیر مومنین و کیف اونهایی که این صفات رسول ندارن درجه اینها از اون مومنان هم خیلی بالا هست که هجرت و جهاد در راه خدا نکردن و اولای هم الفائزون اینها هستن رستگاران ابدی کامیابان کامیابان ابدی همینا خلاه که هم الفائزون اینها فائزن یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم بشارت میداد اینها را رب اینها برحمت رحمت خاصی از طرف خودش و بی و باغهایی که برای آنها در این باغبت و جنات لهم و باغهایی که برای اینها هست در این فیها نعیم و مقیم در اون باغها نعمتها دائمی هست همیشه میمانند تو اون نعمتها ان الله عنده اجر عظیم به تحقیق الله تعالی نزد او اجر بسیار بزرگی هست جواب مانع ثالث با اینها چطور قتال کنیم اینها خیشاوندان ما هستند اینا رشتداران ما داشتن. با رشتدار کتاب با خیشاوند کتاب کتاب کنیم اللہ سبحانه و تعالی میگه وقتی خیشاوند شما برادر شما پدر شما اون خیشاوندان درجه یک محب کفرن آیت میں اینا پہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ای کسانی که شما ایمان آورده قرار ندهید آبای خود را و اخوانکم و برادران خود را اولیاء دوستان سمیمی اگر محبوب دارن کفر بر ایمان اگر اینها کفر بر ایمان محبوب دارن هرگز شما آنها را دوست نداشته باشید اینها را دوستان خود قرار ندید إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم هر کسی که اینهای کافرها را هر خیشاوندان خود دوست دارند به خاطر خیشاوندی تو همو هم این اینها ظالمان درجه یک در حق خود ظلم میکنند این خیشاوندی برده قیامت چه دردی دوامی کند که آنها دشمن خدا اند و شما مؤمن دوست خدای با دشمنان خدا دوستی کنید شما ظالمان درجه یک نسبت به حق خود کرده خیشاوندی چه دردش تا همین زندگیه بعد از این زندگی دیگه ارتباط خیشاوندگی خطه سبحان الله قرآن خفیب شد چقدر تهدید کند چون با کفار که دشمنان من موالات داشته باشی و من لهم منکم هر کسی از شما مؤمنین با اون خیشاوندانی که کفر را دوست دارن، کمونیستن کافرن، محبت کند اولائی که هم این اینها ظالمان جیه شد که خود را کافر کردن با محبت کفار بگو ها پیغمبر کان آباؤکم اگر پدران شما و ابناؤکم فرزندان شما و اخوانکم برادران شما و ازواجکم و جبتان شما و عشیرتکم و اشیره شما و اموال نکترفتموها و مالهایی که شما آنها را کسب میکنی و تجارتی که شما میترسید از کساد آن تجارت و مساکنی که شما دوست دارید اون مسکنها را همه و همه اینها خبر کانه است اونها اسم معطوب معطوب علیه اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی فتربصوا اینها محبوب به شما پدران شما بچه های شما برادران شما فامیل شما تجفتان شما و فامیل شما اموالی که شما انها را کس میکنی تجارت هایی که شما ترک کساد آنها را داری وقتی به جهاد برید تجارت خانها قاطد میشه. حمله میشه به غارت برده میشن و مسکن هایی که خیلی دوست دارید آنها را سبحان الله عزیز قرآن ترکیبی مردم ساختمان خیلی دوست دارد و مساکن و ترخانه ها همه اینها محبوب به شما از خدا و رسول و از جهاد در راه خدا بس انتظار بکشید تا حکم خدا بیاید فتربسوا حتى يأتي الله بأمره پس انتظار بکشید تا الله تعالی حکم حلاکت شما را بیارد بیارد الله تعالی حکم بربادی شما را و خدا به مقصد نمیرساند قومهای فاسق را یعنی از جهاد اگر نشینی کردن به خاطر این چیزها اونها کرد. و خدا فاسق ها را از فرمان خدا هم به مقصد نمیرساند چقدر قرآن عظیم و شان نسبت به صحبت میکنه هر کدام از اینها مانع جهاد شدن شما از فرمان خدا خارجی و خدا فاسقین را به مقصد نمیرسد و به جنت نمیرسد والله لا یهدی القوم الفاسقین بشارت دنیوی الله تعالی میگه بندگان من ای مؤمنین من در مواطن کثیره شما را نصرت کردم در هر جا شما را نصرت میکنیم جهاد کنیم فقط نصرکم الله فی مواطن کثیره به تحقیم نصرت کرده شما را اللہ تعالی در میدان های یابی در بسیار میدان ها شما را نصرت کرده خصوصا و یوم هنین روز هنین بعد از سطح مکه وادی هنین نسیق بود قبیله حواسن چار هزار مرد تیرانداز و جنگی داشت بسیار ثروت سرکاران و هم داشتن چه آگای در مدینه منم در نزدیکی مکه قبیله خونه اونجا ساکن بود دامدار بودن و سرمایداران کلانی بودن لحاظا اینها برای جنگ پیغمبر چون بعد از فتح مکه اینها آمادگی کردن طایفی ها آمادگی کردن دیگه نوبت دیگه بینها میرسی لحاظا حواطن هنینی ها چار هزار مرد تیرانداز جنگی داشتن اینها برای اینکه مقابله کنن تمام مالها و دامهای خود را و زن و بچه های خود را جلو آوردن گذاشت که دیگه برای دفاع اگر دفاع نکنند و کسی فرار کند هم مالش بره و هم زن و بچهش اینا کمین کردن صحابه ده هزار مسلمان از مدینه منوره آمده بود و دو هزار هم از مکه تازه مسلمان شدند و هم رسولند دوازده هزار مقابل چار هزار دیگه از دهان اینها در آمد جوان نوجوان های امروز حوازم با چار هزار در برابر لشکر دوازده هزاری چی میخواد بکنن چه کفاره میشه اینا در مسیری که میرفتن آنها چهار طرف روزانه را کمین زدن وقتی آمد اینها را در محاصره انداختن با تیرها چنان اندازی کردن که شهر مردان کردن شولن سرور کائنات سوار بر غافل سفید چرا میزد و انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب من نبی هستم دروغگوی نیستم من فرزند عبد المطلبم میدان را خالی نمی کنم حضرت عباس حضرت ابی سفیان این ابی سفیان معروف نکش بگیری تقریبا این ابن حرب نه به رقابه قاتل رسول الله چسبیده بودند و قاتل به جلو میرفت آخر سراسیمه شدند الله تعالی نصرت کرد لشکر فرستاد و اینها را فتح بیروزی عنایت کرد به تحقیق شما را نصرت کرده الله تعالی در میدانهای متعددی در میدانهای کثیری خصوصا روز هنین هنگامی که در عجب انداخت شما را کسرت شما شما دوازده هزار و مقابل چار هزار بود فلم تغن عنکم فئتکم شیئا دب نکرد از سر شما کثرت شما هیچ چیزی را و این زمین به خاطر تیراندازی تیراندازان هنین زاقت علیکم الارض زمین بر شما تنگ شد با وجودی که زمین فراخ بود لیکن چنان تیر آمد از این چهار, چهار هزار نفر زمین بر شما تنگ شد با وجودی که زمین وسیع بود ثم ولیت مدبرین شما گشتی پشت به میدان کردی گشتی در میدان در حالی که پشت شما به طرف دشمن شد ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین بعد از این خانه نازل کرد الله تعالی سکینه خود را فیضهای غیبی خود را اطمینان و تمانیت را بر رسول گرامی و بر قلب مومنین و انزل جنودا لم تروها و بر نازل کرد لشکر از آسمان که شما اون لشکر را ندید و دا عذاب دادان های را که کفر کرده حتیمت و قتل و قید کشته شدن اخیر شدن تازه وقتی اثیر شدن زن و بچه ها و تمام زندگیشون تعداد از مردان شما کشته شد بعد با اینها مصالحت شد که شما زن و بچه های خود را میخواهی یا مال و مطار چی خاطر شدن که زن و بچه های ما را آزاد کنید تمام مال و مطار را بگید اینقدر رما و اغاد شطور و اغاد پول در اختیار صحابه آمد همه اینها را توضیح کرد اون تازه مسلمان ها دارد به مهاجرین و انصار قدیم نه چنین بیوهایی شروع شد رسول علیه السلام از طرف نوجوانان انصار که ما هم اینجا شمشیر زدیم به ما سهم نمیرسیم همه اهل مکه تازه مسلمان و رسول پاس اسلام خالی قلوب کرد و این غنیمت را برانه ها توصیح کرد وقت پیغمبر علیه السلام آمد در این خیمه بزرگی انصار را تلبید گفت من یار انصار اگر دو رودخانه بشن مردم در یک رودخانه برن و انصار در رودخانه دیگر من در همون رودخانه میرم که انصار مردم مردم با شطور و با مطای دنیا برمیگردن بخانم شما با رسول خدا همه گفته یا رسول الله جان ما برای شما پدر پدا باشد پدر و مادرش ما پدا بشه این نوجوانان این حرف شدن ما راضیم به تسخیم برای ما رسول الله باشد و برای مردم شطور و گاب و دوستان باشد این خاطر اللہ تعالی میگه ثم انزل الله سکینت على رسولی و المؤمنین و انزل جنودا لم تروها نازل کرد لشکر شما ندید دانا و عذاب داد کفار حوازن را و ذالک جزا الكافرین این جزا و سزا کافرین است این جزا جزا مجازات کفار ہمی ثم یتوب الله من بعد ذالکا بات مجرمی میں کند اللہ تعالی بعد از این علا رسولی علا من یشاہ بر هر کسی که خدای عزوجل بخواهد والله غفور رحیم الله تعالی بخشنده و مهربان است گناه سابقه را معاف می کند و مستحق جنت را مستحق جنت را می الله بخشنده و مهربان خلاصا خلاصه تعداد از اینها بعد مشرف ایمان و اسلام شدند ولعطانا که مردن مردن و آنهایی که باقی ماندن یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور رحیم گناهای خودش کرا معاف میکند و مهربانت مستحق جنت میگردن جواب معنی چهارم الجهاد اینها حاجی ہیں با حاجی صاحبان سکر بچند اللہ تعالی گفت اینا نجسان حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بیان حاصل چی یا ای الذین آمنو انما المشركون نجس هم مؤمنین اینها مشرکان ها نجسن به وجه عقیده خبیثه ای که دارن نجس اون چیزا میگن که پاک نشه فلا یقرب المسجد الحرام حق ندارن بیان حج کنن نزدیک مسجد الحرام این عزیز آئے اجازه ندارن از این تاریخ ببرد که نزد مسجد الحرام بیاد یعنی در تمام حرم اجازه ورود نداره از مسجد الحرام بلد حرم فلا یقرب المسجد الحرام بعد آنهم هذا از آن براعتی که همین هیچ مشرک اجازه ورود در حرم الهی نداره نجسن اینها خلیدها را نگذاری بیاد یعنی خدا نمیگه که مشرک نمی آید فلا یقرب المسجد الحرام اللہ تعالی خبر دهد که مشرک در مسجد الحرام آید بلکه اللہ تعالی میگه اینها نی آید یعنی شما دیگه حق نداری نر رو بگذاری لحظا حالا مشرک که میره میره به نام اسلام میره به نام توحید میره بنام اعتقاد اسلامی میره این دیگه خدا خبر میدهد که مشرک نمیاد بله سالها سال در مسجد الحرام مشرک بوده. دیگه الله تعالی که شما نگذارید که مشرکین بیان به مسجد الحرام فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمیم هادا بعد از این سال حالا اگر شما بگید که خب مشرک دارم میره خب این مشرک به نام شرک نمیره نمام اسلام و توحید و پیغمبر و دین و آین تا حالا بدتی و غیره ای که شرک میکند و میرود که خب در لیست مشرکین نیست مشرک کنه که علنا شرک کنه یهود نصارا مشرکینی که کلمه نمیخواندن و این خبتم عیلتن اگر شما خوف داری از ناداری خب با تمام مردم بجنگی این همه مشرکی با همه جنگیدن خود خطر گرسنگی آمد الله تعالی میگه بابا شما برای خدا باشید خدا شما رسیه با همه جنگیدن دیگه گرسنگی جنگ مال و متاع دیگ طرف نمیاد و جنگ گرسنگی دارد الله تعالی میگه شما جهاد کنید و شما را غنی و اگر شما احساس ناداری دارید فسوف یغنیکم الله من فضله ان کریم الله تعالی شما را غنی میکند از فضل خودش خطر گرسنگی مانع جهاد نمیتواند بشه الله شما را غنی می کند فرد خدا گرد خواهد که شما را شیر کند ان الله علیم حکیم الله تعالی علیم است مسلحت را می حکیم است برای انشداد افلاس شما سامان پیدا می کند برای انشداد افلاس شما سامان حکم پیدا می کند او حکیمه دعوی صورت و بیان وجوه قطار چرا با کفار بجنگی برای چی اللہ تعالی انگیزه و وجوه قتال را برای بیان میکنه با کدوم کافرها بجنگی قاتل الذين لا يؤمنون بالله قتال کنید با آئی که ایمان ندارند به الله اولین وجوه که بین همی جنگی ایمان به الله ندارند ولا بالیوم الاخر و ایمان به روز آخرت هم ندارن اولین مقتضی جهاد اینه که ایمان به خدا ندارن دومی اینه که اینها یوم قیامت را روز آخر را هم قبول ندارن سومی اینه که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله حرام نمیدانند آن چرا حرام کرده خدا و رسولش این سومی مقتضی قتال چارمی ولا یدینون دین الحق من من الذین اوتوا الكتاب تدین نمی کنن بدین حق یعنی دین اسلام این کفار لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر سات خدا را قبول ندارن هیچ کافری نبوده بلکه دستور خدا را قبول ندارن احکام خدا را قبول ندارن خود خب اینهایی که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دینا حق کدومن فرمود من الذین اوتوا الكتاب زمینایی که کتاب دارن توراتی و انجیلی اینها تشن تا چه زمانی حتی یوتو الجزیه ان یدن و هم تا زمانی که برای پرداخت جزیه یعنی اسلام بیارن یا اسلام تا اینکه تسلیم بشن و جزیه به شما بدن اون هم با دست خود جزیه را بیارن بدن در حالی که زلیل خواهد عرب دستور این بود یا ایمان یا کار یهود و نصارا اگر پرداخت چیزیه بکنن و تسلیم بشوان که حکومت اسلامی را بپذیرن و باج بدهن پس اونها را بودن باج دو بودن بل عرب غیر از یا شمشیر یا ایمان قانون پاک بردار کنن چیزی با دست خود بیارن بدن در حالی که زلیل و خارن حتی به ذریعه خادم و به ذریعه نوکر اونا چیزی را نمیتونیم بیارم خود با دست خود بیارم بیارن کسی به ذریعه نوکر چیزی خود را پرشتاده بود حضرت عمر قبول نکرد گفت باید بره با دست خود بیاره اینجا تا کمال ذلت به آن حبش امروز بر اکثر حکام مومن خدا نجات میدن خب اولین انگیزه جهاد مقتضی کتاب اینه که اینها ایمان ندارن بالله و یوم الاخر دستورات خدا حرام نمیدان ما حرم الله و رسوله را شراب را زنا را قتل را آنچه که خدا حرام کرده این را حرام نمیدان حرام خدا را خنزیر را شراب را زنا را این حرام خدا را حرام اعتقاد ندارن و تدین به دین حق دین اسلام از نمی کنند و چهار مقتضی و دیگه مقتضی پنجم اینها در ذات خدا را احانت کردن چطور میگن عذر ابن الله اینها را گذاشتی که ذات عظیم الله را احانت کردن و نعوذ بالله برای خدا فرزندی تعیین کردن این مقتضی پنجم کتال است و قالت الیهود عزیر ابن الله یهودیا گفتن عزیر ابن الله هست یعنی نائب و جلوی کارهای خدا هست در شان عظیم الله این آیه حنت کرده و نصارا گفتا المسیح ابن اللہ است اللہ تعالی میگه این کلمه سخن آنها از دهن کسی آنها در میآید الله از ولد پاک از نائب پاک هیچ نیازی ندارد ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا اینها مشابهت میکنند با قول کسانی که کفر کردند قول اینها با قول آنها مشابه یضاهقون قول الذین کفروا من قبل مشابهت میکنن مشابه شدن با قول آن کسانی که قب کردن قبلا از آبا اینها تقلید میکنن اینها را قاتلهم الله گردن بزند اینها را الله تعالی الله تعالی گردن اینها را بزنه قاتلهم الله انا یفتون کجا منصرف کرده ایشون نعوذ بالله برای خدا ولد تعیین کرده نائب وکیل اتخذو هنوزم الله تعالی مقتدی هفتم حسین ولد بختن این یک مقتدی قتاله جهتن این عرب زمین ایمان ها را عظیم خدا را تانت کرده و را و دیگر گامی درتر گذاشتن اول اول اینها فقط انبیاء را نائب و وکیل خدا معرفی کردند. بعد دیدن که ملت خیلی تشیرائی پیدا کرد خودشان را هم گفتن نحن عبده الله مراجع تقلید خود را تقلید اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخاذ کردن احبار خود را و رهبان خود را رب غیر از الله کانو یسدون لهم آنها را سجده می کردن کانو یسدون لهم کما یسدون الله و برای احبار برای علمای بزرگ خود برای انها را سجده می کردن به رب ربشون قرار حرام آنها را حرام می دانستن حلال این مراجع تغلید را حلال میدانستن اتخذوا احبارهم و و ارباب من دون الله والمسیح ابن مریم نام مسیح ابن مریم را هم رب قرار دادا چقدر اینها جنایت کردن هم مسیح ابن مریم را سجدنی کردن که در تورات و کتب الهیه به اینها معمولیت داده نشده است الا لیابدو اله واحدا فقط معبود یگانه را سجده کنند فقط معبود یگانه را بخوانند فقط برای خوشنودی و اون نظر و خیرات بدهند در تورات در انجیل اینها ماموریت داده شده که فقط اله واحد را عبادت کنند حالانکه جمله حالیه مانع از اعتقاد ما امرو الا لیعبدو الہا واحدا اینا معمولیت داده نشدن مگر اینکه پرستش کنن زبانا بدنا مالا الها واحدا معبودی دان لا اله الا هو نیز متصرف و مالک تحریم و تعلیل مگر الله. متصرف در کائنات مدبر در کائنات مدیر در کائنات مالک در کائنات غیر از خدا دیگه کسی نیست سبحانه اما یشرکون اللہ تعالی پاک است از آن کسانی که با خدا در عبادت شریک میکردن از اون شریک ها پاک است پاک است از این که یا عیسی ابن مریم یا احبار روحبان برای خدا شریک بشوند سبحانه اما یشرکون ببینید یهود و نصارا انبیاء و اولیاء و بندگان را پرستش کردن بودی که پرستش نکردن هیچ یهودی و نترانی بود پرستش نکردن اینها نبی پرستش کردن اینها ولی پرستش کردن این بزرگان بزرگ بزرگ علماء و احوار روحان خود را اینها پرستش کردن پیران خود را پرستش کردن علماء بزرگ خود را پرستش کردن سبحانه اما یشرکون شما میگی شرک فقط بود پرستیه اینا که بود پرستش نکرده حضرت عیسی عزیر احوار، رهبان بود بودن دیگه انگیزه مقتدی هشتم جهاد اینا میخواهن نور الهی را خاموش کنند یریدون ان یطفئوا نور الله اینا اراده دارن خاموش کنن دین خدا را نور الله را یعنی دین خدا را با زبان های خود با تبلیغ های طویل و عریض لیکن عبادت اللہ تعالی یا الله الا یتم نوره مگر ان کے کامل کند نور خود را ولو کرہ الکافرون اگر چه مکروب دانن کافرها هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق اللهم ہم ذات ہے دنیا سے ارسال کرتے رسول گرامی اشراح ہدایت داد قرآن بدین حق اسلام داد ہے سات غالب کنت لیدھر والا دین کلی سات غالب کنت دورا اللہ تعالی بر تمام ادیان دین او را بر تمام ادیان الله تعالی رسول را با هدا با خدا قرآن با دین حق اعظام کرده است که این دین حق را بر تمام ادیان غالب کند ولو کره المشرکون اگرچه این مشرکان یهود و نصارا ناپسندیدارند الا رغم آنها الله تعالی این دین را بر تمام ادیان غالب می و خدا این وعده خود را محقق کرد خدا بر تمام ادیان دین اسلام را غلبه داد در زمان خلافت خلفای راشد جهاد برای چی الله تعالی میگه خب اینهای غد ملا اصلا که حرام خورن از راه باطل مال مردم يا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان إكسان شما ایمان آورده تعداد زیادی از احبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل البته میخورن مال مردم را از راه باطل و یصدون سبیل الله و مانع میشوند از راه خدا از راه خدا مانع میشوند از وجه خوردن مال حرام یسدون عن سبیل الله سبحان الله این دیگه همه راه ندرهای غیر الله این همه آستان و باستانها ها این همه پول این گفت چی میشه زیر چی یه راه ناجائز خدا که نگفته سر کبرهای اولیاء و بندگان مقرب خدا پول بریزد و بخورید هر جا یک گاف صندوق و چه بزرگی نزول مدار این نظرها نظرهای غیر الله و ادراه نامشروع اینها میخورد ان كثيرا من الاحبار همه که نمیخورن یک تعداد بسیاری از احبار و رهبان البته میخورن مال مردم را باطل از راه باطل همه نظر غیر الله میکنند میخورن و یصدون ان سبیل الله و این بدبخت از راه خدا هم بند میکنند به توحید اینها را وادار نمیکنند به ندا و پرستش خدا وادار نمیکنند شما یک مرتبه فلان ولی رب صدا زدید و اشکی جنت مال شما ہے اس وقت الله سبیل اللہ بعض سرمایه دارن زکات اون سرمایه دارانی که زکات مال خود را نمی دهن چه ملا باشن چه غیر ملا وعید سختی خدا برکنان برکنان والذین یکنزون الذهب والفضه اونایی که خزانه میکنن طلا و نقره را ولا ينفقونها في سبيل الله و انفاق نمیکنن این طلا و نقره را در راه خدا فبشرهم بعذاب علیم پیغمبر من اینا را بشارت عذاب علیم دیده بشارت برای کار خوب ہے یا برای بد ہے عذاب علیم چیزی که شاید تحکم استحصاء ہے اللہ تعالی میگه این سرمایه آئی که زکات مال را نمیدن لا ينفقونها في سبيل الله بزرگان دین و مفکرین و محققین و رازداران دین گرفتن مراد زکات زکات فرضی نمیدن این عرب اعداد عذاب علیم بشارت میده کدام روز عذاب علیم هست یوم یوم علیها فی نار جهنم امروز سروران گرامی این پولها این دلارها این تومنها این درهمها این کاغذها رسید اون تلا و نغرا که مایه کشور است حالا کسی نگه که این طلا و نغرا نیستن خب اگر طلا و نیستن پس بکات هم نیست این پولها این کاغذها این چکها این تومنها این اسکناسها رسید اون طلاع و نقره هست که شما در ما دارید شما در خزانه دولت چرا دولتی که خزانه چیزی ندارد کاغذش به بیارزش و که دارن خزانه های زیادی پشتوانه دارن لازم اونها چقدر ارزش دارن و در برابر همین کاغذ ها به شما طلاع و نقره نمیده میده یا نمیده پس میشه این هر طلاع و نقره کسی نمیتواند اینها را از اعتبار خارج کنه انقلابی هم که بیاید اینها را نمیتونه خارج کنه باید تعویز کنن نکردن در افغانستان تعویز کردن در ایران آمدن تو منهای اصلاح شاهی داشتن ما خراب کردن و این کاغذها را درست کردن که اصلاح زرگان دینه اللہ تعالی میگن آئے که خزانه میکنن تلاهم مغررا و خرج کنن در رای خدا ابو ذر که میگفت اگر خرج نکنن دیگه عذاب برای میخوای این آیات را میخوان بگم سرمایه داران را دیگه تنگ کرد حضرت عثمان گفت برو تو ربزه اونجا خدا را عبادت کن این دیت اگر مال نباشه تو سکات از کجا بده پس سرمایه باز تقصیر دیگر هم زکات میدن همه را که الان نیلام کنند و بدن خب این سرمایه باید بره تو جیب فقیرها فقیرها اون سرمایه دار برده همین که زکات داده بره دو مرتبه زکات بگیره نمیشه این زکات دهنده بعد همیشه بماند زکات بده جمع کنه تنهای از ما و در ماه رمضان دیگه بده اگر نده چیکار میکنه اللہ تعالی میگه اونهایی که خزانه میکنن طلا و نقره را و خرج نمیکنن آنها را در راه خدا یعنی زکات نمیدن بشارت عذاب عذاب علیم آنها را بده اون چه روزیه عذاب علیم یوم یهما روزی که این طلا و نقره ها گرم کرده میشن این علیها نائب فاعل مفعول مالن یسمى فاعله برای یهما روزی که گرم کرده میشوند این طلا و نقره ها اون هم در آتش جهنم اینها را گرم میکنن خطویشون میکنن تو قطب به هم، داغ داده می شود با این کلاه و نغرها با این و هم خوش می چرا؟ وقتی که مستحق زکات می آمد این سه قسمت سیت صاحب اعمال می شد اول پیشانیش بعد این بیچاره نشسته زکات از روزه علمیه میگیرد او بغل این کمین طرفی میکرد و این نوکر حرف میزد اون نوکر حرف میزد توجهی نمیکرد به که زکات این بغل خود را اعمال میکرد و افراد میکرد بعد دیگه پشت میداد و گاز میگرفت تو میره خار دست در آرش دیگه مسکین اینطور نگاه میکرد الله تعالی میگه چه مورد را داخل میکرد هم ایشانی را که عبوس کردی برای مستحق زکات هم بغل را و هم پشت تو را چرا اینها را اعمال کردی مال بابا زکات مال صاحب مال نیست این مال انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب و وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله این مال های. اگر از مال خود جدا کند زکاتش میگه که مال اون پاک میشه اگر از چهل میلیون یک میلیون را جدا کرد اون سی و نه میلیون دیگر پاک میشه این مال اون نیست اینه بدون منت بدون کوچکترین احسان باید بده این مال فقراء مساکین ابن سبیل فی سبیل الله و ابن سبیل برای اینها که قرآن صرف آنها را در آتی بیان میکنه اون سی و نو میلیون پاک میشه زکات هم این خاطره ورنه هر چهل میلیون نتیشه مثل اینه سطحی پر از شیره شما یک استقان ادرار این میشه هم از سطح کسی میشه درسته یا نه زکات که وقتی از مال جدا نیست تمام مال آلوده وقتی جدای پاکه زکات معنیش اینه اون چل میلیون سی و نه میلیون تکیر میشه سهم دیگر آنه زکات اصلا منتی خواهد زکات شرایطی خواهد در این مورد دیگر این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه او به مستحق زکات حقش را نداده این سه اعمال شده فرش کرده او این غد فرش میکنن باقی تا خدا نجات بده غد فرش میکنن زمانی ما مدرسه نداری که این برای تو ما در مقاطع رفتیم نمیداریم والله آلم شیخ صاحب یک مرتبه خشم کرد دیگری کاغذ یاورد نمیدارم کاغذ بار چیه بوده از اون همشهریارش یوسف یک مرتبه خشم کرد برای مانده اینقدر شرمونده شد خب بابا اوت کاغذ یاورد تو نمی گردی، چرا بیچار بیچاره برای امضا آورد کاغذ خیلی سخته و مولوی اگر فقیری خوبه اگر امیر شدید و ندادید این آیا هم دشمن یهود و نصارا خیلی سرمایه دار خیلی کودال بوده و سرمایه دارانشون هم خیلی کودال بودن اس خاطر اللہ تعالیٰ نے گیا اللہ دین یکنزون الزہب والفضت ولا ینفقونا فی سبیل اللہ فبشرهم بے عذاب علیم یوم یوم آلیہا فی نار جہنم فتقوا بہا چباہ و جنوب و ذو حادا ما کنزتم لأنفسکم انتلا نغرہا ان چیزہاں یاستن کہ شما خبانہ کردہ بودی برای خود خود ادبا ضربے درد کلیه رفتی این همه سرت سرشار گذاشتی زکات ندادی فکر کردید من از میلیاردها پول میلیون ها زکات میشه ندادی حالا آمدی یلا این خزانه حالا ما کنتم لانفسکم فذوقوا پس بچشید آن چرا که شما خزانه کرده بودید زکات چطور میدی اللہ تعالی میگه سال دوازده ماه تو سال یک مرتبه زکات میدی هر ماه نده وای اگر خدا میگفت هر ماه زکات بدی با چرا شخص میشه هر دوازده ماه از میلیون یک میلیون بدی دوازده میلیون در سال باید میدن لیکن اللہ تعالی احسان کرده دو سال دوازده ماهه شما فقط سالی یک مرتبه زکات هر ماه اگر زکات میگیرید خیلی سخت نبود هر ماه زکات میگیرید چنانچه یا هر روز زکات میدید سبحان الله هر روز زکات بدید یک فقیری ها را میچیدن که پاکستان نمی رسیدن ها یا موقع رسیدن دود خراب می شدن خورما ها کمی شیرین می شدن و نمی پختن اینها را می آوردن توی کوزه ها می کردن کمی نمک هم می مالیدن و این اینجا که خودش خودش کلی گرمه دهن کوزه را می صبح اینها به صورت رسیده به نظر می آمدن چرب چرب هم به نظر می آمدن فکر می کرده خورما رسیده در حقیقت اون اینا به این طریقه تو کوزه میکرد از صاحب اینا دیگه رسیده به نظر رنگ اشلح سیاهی ولی این یک بیچاره بود مثل که خورمای درخت چیزی یک جایی داشت این میرفت و همینطور درست میکرد و بعد اینا را توی یک مجمع میکرد و بالای سر خود رو میگشت چهاره چهاره میکرد هر آخر دیگه حضرت استاد از بزرگوار مولانا عبدالکریم حافظ قرآن حافظ مولانا عبدالکریم سوکی شاعر سنی گفتن او این استاد از چیزهای بازار مثل روغن و این چیزها اصلا نمی فقط روغن از خانه خود می آورد از دام از این محله روغن گوشفند دیگه از این روغن ها و از این چیزهایی که به انظار مردم گذاشته هم نمی خیلی او بر نفس خودش مسلط به هر حال حضرت استاد گفت این پیرمرد میدنی که خورمه ها را به سر خود میکنه میفروشه عصر که میشه حالا چند چیزی که او به دست میاره بلوکی از این مجمع حالا در روزی گیرش میاد پانزه روزی گیرش میاد میاره پیش من و میگه که باید زکات اینها را در کنی یعنی الان هر روز این از کسب خودش میارد و زکات میگیره پیشمن میارد میگه شما میدانی چرا زکات نمیشه میگه من آنا و من حساب میکنم میگه این چهار آنا پنج آنا ده آنا بیش آنا این زکات سبحان الله الله تعالی احسان کرده سال را دوازده ماه کرده و سالی یک مرتبه زکات فرض کرده چرا به شما دور می من میگه بابا چهل میلیون اللہ تعالی اللہ به اختیار شما گذاشته هر چهل میلیون یک میلیون زکاته چهار میلیون بیاری مسجد بازار روز بروز سی و پنس میلیون بس نیست کسی را سی و پنس میلیون بس نمی کنند تو سی و پنس میلیار هم را بس نمی کنند سبحان الله ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله تعداد ماها نزد خدا دوازده ماهن، اونم در کتاب لوی محفوظ در آنجای که اللہ تعالی لو محفوظ ترتیب داده از آن روزی که خلق کرده آسمان و زمین را دوازده ماه است منها اربعتون حرم از اون دوازده ماه چهار ماه محترمان چهار ماه حرام این همین خود من پرسیده که این عدت الشهور عند الله اتنا عشر شهران چه ضرورت بود هر انسان میدانه که سال دوازده ماه چه ضرورت بود که خدا گفت عدت الشهور عند الله اتنا عشر شهران مراد اینجا دوازده امام خب چهار تاشون حرامن اینا کدومن هر شما هم وقت کتابای اینا نوشته ندیدی نبیگی کہ از اتنا عشر شہران کی کتاب اللہ دوازدہ امام مراد گرفتا کتاب ہاں حتی نوشتے کرتا مثل ہمونی که در سورہ رحمان خان جی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزق لا یبغیان بحرین و علی یخرج منهما اللولو والمرجان حسن و حسین عجیب تعبیر عجیب توجیه خدا نمیدانه که سال دوازده ماه اینجا میرا دوازده امام ہے خدا اشاره کرده نه دوازده ستاران دوازده ماه دوازده کتابی خدا خب با منا ارباتون حرم یعنی چی چهار تا انها حرامن انها کدامن زیقاد و زلحج و محرم و رجع اینها اشکر حرمن ذالک الدین القیم احترام این ماها دین مضبوط است ماه دواز سال دوازده ماه زکات سال یک مرتبه نماز در هر ماه روز سال یک ماه اللہ تعالی تعیین کرده حج هم در زیقات و ذلحج هست اگر ذلحج حاجی صاحب نو روز نو شب ده او در عرفات نرسید دیگه حادثه صاحب حجش ختم حاجی نمیشه حساس ترین نسک از نسک های حج عرفه از صبح نو تا صبح ده اگر حاجی در میدان عرفه نرفت ولو هم در حالت اغما و بیهوشی حاجی نیست حدش باشه دو مرتبه بله باقی احکام حج جریمه داره اغب و جلوشون و امکان دارد که انجام بگیره لیکن عرفه خیلی باشه کل حجم عرفه الحج و عرفه درسته ذالک الدین فلا تظلموا فیهن انفسکم ظلم نکنید در این ماه بر اگر کافر با شما جنگینا قاتل المشرکین کافتا بجنگید با مشرکین در حالی که همه شمایی شنام که آنها می جنگن با شما در حالی که همه همه کافتا این جمیع از اول تا آخر بند کف بمانه بند اینجا بمانه مجتمعان، مجتمعا مجتمعا شما با کفار جهاد کنید و بدانید که الله با متقین است اگر جمعیت آنها و تجهیزات آنها شما حراس داشتید یقین کنید که الله با متقین است خب این چهار ماه احترام در اینها جنگ نکنید لیکن اینجا من حوالی نکر والجمهور على إباحة القتال في الأشهر الحرم وإن ذلك قد نسخ تكفیر مدارك فقيه عالی قدر حنفي في اشهر الحرم دیگه الان احترامشون منسوخه ولهذا شما قتال میکنید قتال خودش عبادته با کفار قتال قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا در اشور حرم جنگ حرام بوده لیکن اکنون مباح شده اگر آنها تجاوز میکنه شما تجاوز شروع نشه گناه در این ماها از به نسبت ماهای دیگر سنگین تر انما نسی و زیادتون ترکم مشرکین یک دیگه مرضی داشت مثلا رجبه شهر حرام آن همی گفته امسال رجب جنگ میکنیم بعد از رجب چیه؟ شابانه شابان را ماه حرام قرار این یک بدبختی دارن و خدا گفته چهار ماه حرام رجب امسال جنگ ما جنگ میکنیم شعبان را به رجب احترام میکنیم الله تعالی میگه من که محترم کردم رجب کردم شما رجب را تاخیر میدهید به شعبان میبرید و احترام را در شعبان ادا میکنید این زیادتی در کفر شما همینه ما رمضان را میتونیم عقب و جلو کنیم الان که رمضان اصلا در فصل زمستان دارد میده دم به دم ماتوی زمستان و بعد از زمستان دیگه آخر به این گرمی میاد این تابستان من یاد میدم یک زمانی این زمانی که گندم را در این دیار درو میکردم آب میشد این روزا گندم درو کردنم زیاد تشنه میشینم مردم فقیر بودن همه می آمدن برای درو یکی دیس زمینی داشتن یکی دیگر برای خوششیدی می آمد یک دی برای دروگری می آمد و مردم بزرگ بعد یاد ما از این تابستان در پاکستان بزرگ هر چند حالی این روزه در کردیشه یک زمانی این بهار روزه خیلی زودها بود روزه طوری بود روزه دارد این طرف میاد دیگه میاد این طرف طرف تابستان حالا سر شعر دیگر میاد این طرف تابستان حالا که پاییزه انما نفی نفی به معنای مؤخر کردن رجب را بردن به ماه بادی این یک زیادتی در کفر است گمراه کرده شما، با این نسی آنهایی که کفر کردن، حلال می این ماه حرام را یک سال و بعض احترام و حرام می آن را سال دیگر هدفشون از این تاخیر و تقدیم چیه لیواقی و ادت ما حرم الله تا که تکمیل کنند تعداد آن ماهی را خدا حرام کرده پس چکار میکنن حلال میکنن آن را که خدا حرام کرده رجب حرام حلال میدانن جنگ و جدال میکنن زینا لهم سوء عماله مزین کرده شده برانها آنها بدترین عمل همینطور ما رمضان را یا حج را ما میتونیم تغییر بدیم کسی بیاید مگر ذلحج حج الان بیاید فهد الان اعلان کنه بیاید برای حج تو حج من با امریکا جنگ میکنم کسی نمیتونه الان از کنه وقت داره هر عبادت خدا باید در وقت خودش انجام بگیر. شما نماز ظهر رو الان میتونی بخانی اگر شما الان نماز ظهر را بخوانید همه مفتیان میگن نماز نخوانده باید وقتی که ظهر آمد نماز بخوان تا نماز درست بشه یا ایوه الذین آمنون ها مزین کرده شده برای کفار بدترین عمل آنها که حکم خدا را تاخیر و تقدیم میکنه از سر خود فضولی میکنه خدا به مقصد نمیرساند های کافر را یعنی توفیق هدایت نمیدهد ترغیب مؤمنین بر کتاب یا ایها الذین آمنو او مؤمنین مالکم شده شما را اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله وقتی به شما گفته می شود از طرف داعیان جهاد که انفروا فی سبیل الله شما از این دنیا نفرت کنید و بروید در راه خدا خروج کنید این انفرو از نفور است یعنی مجاهد باید دل از این دنیا بشویه اون مجاهد مجاهده و نفره هم برای طالب گو طالب هم باید از دنیا دست بکشه تا بتونه علم بخونه لولا نفره دو راه یا راه راه جهاد یا راه راه علم هر دو راه در این سوره مبارک الله تعالی بحث کرده انفرو به معنی خروج کنید و از این دنیا نفرت کنید در راه خدا برید چه شده شما را وقتی به شما گفته می شود کی روحی سبیل الله اتساقلتم من الارض شما خود را پایین میکنید به زمین اول اگر روی زن نشستید حالا چهار زانی می نشینید خود را میزنید به زمین گران میکنید خود را به زمین خب برای جهاد بریم این همه مال ما متاع ما اولاد ما همه ویل ها سغیر صغیر میشن ما میمیریم اللہ تعالی میگه ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره شما خوشنود و راضی شده ای به بهار دنیا به اولاد دنیا به زال دنیا به ذر دنیا به پشت دنیا در مقابل آخرت نیستن این سامان دنیا این سامان دنیا در مقابل آخرت اللہ قلیل مگر کم این هم سامان دنیا هست این چیز نیست از همه سامان هم معبود تر میر از پست هم معبوده بله کسی رو بگه اولاد تا بکش یا پست بیت میدی خیلی سخت تمام بخل انسان برای همین هم میکنه که بچه های من درست نیست و تمام ترس هم خاطر همین هم بچه های من یکی نیست مبخل و مجمن جای بخل و جای برد اینها الا تنفرو اگر نفور نکردی برای جهاد نرفتی تو یعذبکم عذابا علیم خدا خب شمار عذاب علیم میده عذاب نشینی از جهاد ذلته و یستبدل قوما غیرکم عوض شما قوم دیگر را میارد که غیر شما باشد ولا روح شا و با اغرب نشینی از هستی خدا را سرد داد نمیتونی دین خدا را یک ذره را نمیتونی سرد والله ولا كل شيء قدير الله تعالی بر هر شی قادر ان شاء الله که مجاهد کامیاب قادر خدا اصلا الله تعالی میگه او مردم مکه او مردم جهان اگر شما این رسول را نصرت نکنید و هیچ ضرری نیست بر رسول چرا خدا این رسول را لحظات نصرت کرد که پیغمبر یک یاری داشت او ثانی بود در حالی که او دومی دو بود یعنی یک رفیقی داشت او در غار بود دشمنان او را تاقید کردند تا دم غار هرا آوردند من اون لحظه این پیغمبر را نصرت کردم الان که ارتشی دارد ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسین و این همه نظامیان را در اختیار در من اختیار نصرت نمی کنند الا تنصروه اگر شما نصرت نکنید این پیغمبر را تو فلا ضرر علی الرسول و علی الدین چرا فقد نصره الله به تحقیق خدا او را نصرت کرده است لحظه ای که او را اخراج کردن کفار در حالی که شانی اسرین دومی دو نفر و ثانی دیگر سفیک بود تدهما فی الغار لحظه ای که دوتایی در غار سور بودن، لحظه ای که پیغمبر گفت به صاحبش صدیق اکبر که لا تهزن غم نکنن چرا ان الله معنا الله با من تو اون لحظه خداینا نصرت کرد شب هجرت پیغمبر علیه السلام از خانه حرکت کرد و صدیق اکبر را همراه کردن به غار سور رفتن و در غار سور کوه بسیار بزرگی در مسیر مکه در مسیر مدینه نیست مسیر دیگر حالا دقیق من متوجه نشد ما در دامنه سور رفتیم به خود سور هم نرسیم این شش روز هیچ چیزی نیست خصوصا برای کسی که هیچ بلد نیست کار کنه روز اول و روز دوم خب خود بیت مار رو بکن مشکل روز سوم بردن در زمین مسیر نگاه کنیم جبل سوره و جبل هرائه توی اتوبوس برگردم دوشنبه بود شنبه و چهارشنبه و خب پنجشنبه روز حرکت کردیم این دو روز ما بریم بسار بگردیم بیت میمان اینجا وقت در بیت شد اگر خدا دو مرتبه ببره انشاءالله بریم سورا و هلا جبل حلاق هرا خیلی نعجیب بودن این کورا انسان بر نگاه میکرد چقدر ارتفاع داره چقدر مسافتی از مکه دوره تمام شبراه و این کور بر دوباره پیمیدن چه شیر مردانی ها ثانی اثنین هما فی الغار یقول لصاحبه لا تحزن هنگامی که به صاحب خودش همراه غار خودش میگو از آنجا در دنیا رسم بود یار غار یار سمیمی را چی میگن؟ یار غار فلانی یار غار لا تزن غمكم نکن ای كن الله معنا الله با تو هست اینجا که بنی اسرائیل رقم خیش بود نالا مدرکون الان دست ما دستگیر میشی موسا غم موسا ندستن غم خیش نستن حضرت فرمود کلا انما يا ربي سيهدين ميت خاص رب با من موسا هست او رهنمایی انما يا ربي در این خالیت هیچی ندارد انما یا ربی سیادین اینجا فرمود لا تحزن خود سروران گرامی همیشه برای دیگران خوف برای خود انسان موسی علیه السلام وقتی اشتها را فرار کرد اللہ تعالی فرمود لا تکر نگفت لا خود نه همیشه برای دیگران میشه و پیغمبر تاغی بود یا ابوبکر بکر صدیق تاغی بود غم پیغمبر صدیق اکبر را ناراحت کرده بود صدیق اکبر برای خودش هیچ فکری نداشت اگر صدیق اکبر ترس خیش داشت یک بدبختی در ببین ابو بکر صدیق نزدیک بود که پیغمبر را پاس کنن از بچه می اگر صدیق اکبر می ترسید الله تخب گفته می شود نتا چنانچه که موسیٰ وقتی از اجدها ترسید خدا فرمود لا تخب نگفت لا تحسن خوزن همیشه برای دیگران است خوف برای خود انسان است صدیق برای خودش هیچ خوف ندست چرا از خانه پیغمبر محاصره بود یا خانه صدیق اکبر پیغمبر تاغیب می شود یا صدیق اکبر تاغیب می پیغمبر حضرت صدیق همش گرفته بود که من از پیغمبر چطور بکنم دفاع کنم در برابر این ظالم این خاطر حضرت فرمون لا تحزن ان الله من تمام کوه شور را بر اشتها محاصره داشت اگر کفار هم مطلع می شدن خدا اینها را تک تک می ذریعه پر کوه ایثار محاصره بود بی خاطر الله پیغمبر فرمود ان الله معنا من تو تنها نیستیم الله با من تو کسی که الله با او هست لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها اینها بدبخت میگویند که حضرت صدیق اکبر را پیغمبر با خودش برد به خاطر این که راد پیغمبر را پاش بود چرا بود که راد پیغمبر را پاش بود خوشون بسته اگر صدیق اکبر در خانه پیغمبر می بود هنوز حرف شما فهمیده می شود که می بره رادش را پاش صدیق اکبر در خانه خودش بود پیغمبر در خانه خود بود و علی جان همراه بود علی جان را سر وقت خواب خوابانی علی جان را مراقب خانه و رخت خواب کرد از این خانه خود به خانه صدیق اکبر و صدیق اکبر به انتظار بود که چه زمانه خدای کریم پیغمبر علیه والسلام را اجازه می که هجرت کند من آماده باشم در حیات القلوب بلکن حیات قلوب نیست این رماد القلوب است رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سلم بر در ابوبکر صدیق را و او را صدا کرد و به طرف مدینه هجرت کرد و سدی صدیق اکبر را شد چرا به حضور یقین بود که حفاظت کرده می شود و نبوت من را خدا جاری می کند سعید لا تحزنی خب در ترجمه مقبول کتاب اینها هست ملا باقی خودش هم میگن که پیغمبر علیه السلام از خانه خود به خانه صدیق رفتن اگر صدیق اینجا می بود خوب خوب بود هنوز ما میگیم می برد راز را پاش نکنه ولی پیغمبر از خانه خودش به خانه صدیق اکبر رفت اینا در کتاب های خودشون نوشته کردن ابو بکر با حضور رفت و این که خاطر این برد که راز را پاش نکنه این هم حرف بدون دلیل و مدرک است حضرت به خانه از خانه خودش به خانه سیدی رفت و از آنجا همراهش و کرد اکبر رفتن تمام شب مسافت را طی کردن صبح اینها نشستن که پیغمبر چه زمانی آخر شبها گفت که پیغمبر بیره به حرم و نماز میخونه و لحظه که از خانه بره بیرون بیرون از مسجد حرام ما او را شهده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم از خانه حرکت کرد وجعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون خواندن و ربتن و کور بودن ندیدن حضرت علیم جا سر رخت خواب خوابید که پردای صبح امانتهای مردم را پیش پیغمبر امانت گذاشته بودن برای حفاظت تحریم بدن اینا تا صبح انتظار کشیدن دیدن بیرون نهان صبح دیدن تازه ترین تو خانه بس کسی نیست دیگه اینها به واسطه اون انسان هایی که آثار اقدام را تشکیش میدن تعقیب کردن پیغمبر را آدم غار بردن و اینجا در غار رسول صدیق اکبر را غارت تمیز کرد سوراخ آن بعد مار بخواهی شدی تمام شب رفته بود حضرت پیغمبر سر روی زانوی ابو بکر گذاشته استراحت دید زانوی حضرت صدیق اکبر بالشت رسول الله بود یا سینه و زانوی دختر صدیق اکبر بالشت رسول الله هست یک در مارکه شانوی مادر عایشه برای رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالشت از غزوه در یک غزوه و پیغمبر استراحت بود موقع نماز نزدیک آب هم نبود حضرت صدیقه گلوبندش افتاده بود صحابه در تلاش گلوبند ندیدن رسول بار صلی الله علیه و سلم میکنیم تا گلوبند پیدا بشه حضرت صدیق اکبر ملاحظ که تو سبب شدی قافله حبس میشه میگه رسول الله صلی الله علیه و روی زانو مادر عایشه سر گذاشته صدیق اکبر اینجا دور میزنه محافظت میکنه دختر صدیق و دیگر اینجا نزدیک نمیتونه بیایه مادر مومنین هست صدیق اکبر چشمه را برای مادر خیلی تند تیز میکرد تو سبب شدی و مادر را هم یک چک هم میزد یواش از طرف دیگر و به خاطر رسول پاک صلی اللہ علیه میگه مادر میگه منم تکان نمیتونه، که سر رسول الله روی زمین نمیتونه، آخر فرمان تیمم آمد اگر آب نیست تیمم کنید اینجا زانوی صدیق اکبر بالشت رسول الله است دارد حزن دارد حزن برای دیگران ولا تخافی ولا تحسنی به مادر حضرت موسی اللہ تعالی فرمود لا تخافی برای خودش برای خودت هم احساس خطر نکن ولا تهزنی در فراق موسی هم مغموم نباش که انا را دوه الیک و جائلوه من المرسلین من این پس میارم پیش تو وعده با تو دارم میکنم مادر موسی انا را دوه الیک و جائلوه من المرسلین و تاج نبوت را هم بر سر او میگذارم فرعون لعنتی هیچ غلطی نمی کند هنوز گذرنامه زندگی میگیرد با جواهد سرشار فرعون به خانه تو کند حقوقی برای تو می کنم از دست فرعون خدایای هنگفتی را به عنوان فرزند فرعون به موسی دادن تمام ها کادو کردند و کردند و کردند و دادند با همه کادوهای طلا و نقره و جواهرات به خانه مادرش در خلاص کشید جا هم الله تعالی فرمود ان الله فانزل الله و علیه پس نازل کرد الله تعالی آرام و فیضهای غیبی را بر صدیق صدیق ناراحت و دوا کی را میدن شرک مریده استراب صدیق دارد پیغمبر مطمئن نه الله تعالی تضمین کرده صدیق اکبر خبر ندارد میگه چی میشود استراب در قلب صدیق سکینه بر قلب صدیق و ایده خدا کمک کرد صدیق را با لشکری که ندیدید شما آنها را و کرد کلمه کل وجال کلمت الذین کفر سفلا تدبیر و چاره کفار اللہ تعالی پایین انداز و کلمه خدا که من پیغمبر را نصرت کنم عالی است من ضمیر علیه و عیده را به حضرت صدیق طرف گردانی دارم خب پاسدار صدیق برای کمک صدیق خدا پرشته فرستاد که از پیغمبر حفاظت کنه محافظ پیغمبر هر دو زمین یا هر دو زمین رو پیغمبر خدا سکینه خود را بر پیغمبر نازل کرد و نصرت کرد اون پیغمبر را بان فرشتگا با لشکری که ندیدان آرا کلمت الله العلیا کلام الله بالا هست والله عزیز حکیم الله عزیزه به هر طریقه که بخواهد نبی خود را می تواند نصرت کند حکیم است حکمت استغاظا کرد که پیغمبر بره در غار داخل غار دهن غار کبوتر هم نشسته روی تخمنا و انکبوت هم تار کشیده اینا که به دم غار آمدم دیدن که این تار مسبوطی دهن غار گرفته و بابا اگر داخل این غار اونا که بلد بودن که غاری هست اینجا نبودن بلد کاملا غلط بودن مکهی همه ها و سورا غار هر که در منطقه خود بلده مکه مکرمه با کوها محاصره است خیلی تنگ مکه همه کوها الان تونل کردن از زیر راه میره مردم ماشین ها میاره کنار حرم تونله ماشین هم می گذاره انسان از یک پلکانی برقی میاد بیرون قاهره میده ورنه اگر ماشین هم می آمدن دوربر حرم و راه و جایی نبود مسیح داد ماشین ها از هر منطقه گاگاه اگر انسان پیاده بره پنج دیگه، لیکن با ماشین ده دقیقه طول میکشه بس که همه این تونل کرده در که فقه ما بیاد اونجا که پارکینگ نیست زیر تونل حاجی پیاده میشن بالا بعد میان پایی میره سوار میشه میره به محل هر هتل در هر مسیری که هست اینها چی دارند دارم که حاجیان انتقال میدهند میبرند میان چهار ساعت این اتوبوس ها مینوبیس ها استادم برای انتقال حاجیان حاجی این هتل را فقط انتقال میده حاجی دیگه هتل را نمیده صندوق شهدا اینجا اتوبوس ها 24 ساعت ایستادن قافله ها اونجا میان نشکان دارن اینها را به حرم انتقال میده میبرند میان سنفرو خفافا و اتقالا مجاهدو بی اموالکم شما برید برای جهاد در حالی که خفافا سبقی و در حالی که گرانید یعنی اصلا کم دارید یا زیاد دارید در حالی که سالمی در حالی که مریضی و جاید بی اموالکم و انفسکم جهاد کنید با جان و مالکان و در راه خدا این جهاد با جان و مال خیر است برای شما اگر شما میدانی فضیلت جهاد را اگر شما میدانی فضیلت جهاد را در راه خدا برید در حالی که سلاح در حد کافی دارید و در حالی که سلاح کم دارید شما همه در راه خدا برید از این لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوکا واقعه تبوک و زجر برای منافقین که از این واقعه تخلق کردن شروع زجرات برای منافقین و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين